Miren Zabaleta, egunon? Egunon guztioi, bai. Beraz, e, eh, 2008ko afera hauzi bat oroitarazi nahi dugu, goizontan, bateragune izenekoa. Oroitzen zira, e, eh, 2008ko egunura nolakoa izan zen, atxiloketaiek nolakoak izan ziren? Bai, nola ez, e, ditugu memorian, ba, duela amabosturte, urte gertatu ziren, gure atxiloketak, E, eta gu Boston e, espetxeratzeak e, urriaren amairua zen, 2000 bederatzean, eta sei urte eman genituen e, espetxean, eta horreko astean e, Espainiako Konstituzio epaitegiak eman zuen ebazpenarekin, ama urte beranduago bukatutzat ematen dugu ba, guretzako personalki ba, luzea izan den ibilbide hau ez. E, Biblia eta behatzi hartan e, eskera bertzalea legezkanpo zen, eta mm. Baltasar Garzon epailak eman zuen e, manua atxiloketa horiekin egiteko. Garaiko kontestua nolakoa zen Biblia behatzi hartan? bueno, gure atxiloketak helburu politiko e, argi batzuekin e, gauzatu ziren eta helburu politiko hiek laburtu ditzakegu bi bi e, eh, izpidetan, ez? Aurrenekoa izan zen, bueno, e, ezkera bertzalaren baitan abian zen estrategia aldaketari buruzko eztabaida bat. Hau da, borroka armatua e, ba, ekuaziotik e, bueno, kenduko zuen e, eh, ez da baira bat martxan zen, eta estadu espainolak e, edo estadu espainoleko e, hainbatek erabaki zuten mm, bueno, ba, zapuztea, ez da bai hori, ziurrenik nahiago zutelako e, ba, aurreko e, egoeran e, mantentzea gure herria, eta begarren helburu bat ere bazuen, gure atxiloketa eta espetxeratzeak eta helburu hori zen e, ba ezker abertzalearen eta ezker independentismoaren barruan aipatutako eztabaida horri lotuta ba zatiketak eta txikitzeak e, lortzea azkenean ezker independentistaren proiektua ba nolabait e, neutralizatzeko edo dena delakoa, ez? Arnaldotegi pasaden azteko e, eh, prentzaitzinekoan e, eh, bilan baten egiteko sententzioni buruz, aipatzen zuen eh, Espainiako estatuak nahiagoko lukela etak segituko balu borroko armatuarekin eta zuek justuki hori e, deusetzeko aleginetan izinitela, ez? Erranaldi, ala ba- ere, erranaldi bitxia da, ala ere, ez? Bai, e, atxiloketa horren arrazoi nagusia hori izan zen. E, ez da bat zegoen, eta, eta espetxeratuak izan ginen, okei, beste e, amarnaka e, kide, kide ere bai, ba, ez da bai horretan e, borroka armatua ekuaziotik alboratzeko e, posizioetan aurkitzen ginen, ez? Eta gure ustez, e, ba, guzti honen, atzean zegoen arrazoia zen, hori gertazedin ekiditzea edo hori gertatu ez zedin e, lortzea, ez? Eta eta hortik ba gure valorazio positiboa esan bezala e, aurrera egin zuelako herri honek eta eta hori dena gertatu egin zelako, ez? Sei urteko espetxe zigorra bete behar izan zenuten horre eskera bertzeleko buruzagiak e, zinetenak. E, erranduzu kostu pertsonalare badula, zene gero denak zurituak izan zineten Estrasburgeko hausitegiak erabaki behizuen imparzialitatez etzela izan hauzi hori, eh, nola begiratzen da zai urte espetxen egindak gero eta horrelako sententzia den ondoan? Ez dakit, e, bada alako petet, amorru bat, eh, bada tristura bat, ze sentitzen da personalki? Bueno, personalki nik uste dute irabazten duela e, esandakoak, ez? E, atzera begiratu eta e, gaur egun ezker soberanista indartsu dagoen ikusteak eta eta horrek, bueno, pues, e, arrotasun puntu batera ematen du, ez? Beraz, nik uste dut horrela begiratzen dugula personalki atzera. Eta judizialki begiratuta, bai, Estrasburgok e, e, bazpen hori eman zuen, esan zuen ez genuela epaiketa e, justo bat izan, eta sententzia nulatu beharko litzatekeela, e, da, baina nire kasuan sei urte espetxan egon eta gero aurrekari penalik gabeko e, pertsona izatera e, pasa beharko nintzateke bazpen horren e, arabera, eta ezagertatu zen, bueno, ba, Estrasburgok esan ostean, e, paiketa hori justoa izan etzela eta nulatu bertzigutela garaian emandako sententzia, ba, Espainiako judikaturak erabaki zuela berriro ere e, abiatzea epaiketa berri bat egitearen bidea, ez? Eta hain zuzen ere hori da aurreko astean emandako e, ebazpenaren e, zentzua, ez? Berriro ere epaiketa hori ez errepikatzea, ez? Beraz, gure ustez bada, e, bueno, bidegabekeri bat lutsatzeko nahi bat egonda eta gure personengan, ez? E, nolabait e, personalizatu eta egoera luzatzeko e, borondate bat, baino azkenerako da amaierara iritsi gara, ez? Espainiako justiziak eh, pentsatzen dut, pentsatzen dut, ez batere gogo honez hartu Estrasburgok emandako epaia, arren epaiketa etzela justua izan. Eh, horren ondotik eh, bestelako trikimailuak hartu nahi izan ditu berriro ere epaiketa egin arazteko eta nahi da zue kontra izan? Hori da, gure ustez egin dutena da, erabili trikimailu ezberdinak egoera eta bidegabekeria gure ustez e, luzatzeko eh, eta Estrasburgok emandako epaia ez betetzeko. Ez? Azkenean hori da, e, bazkeneko urte hauetako ibilbidean maiaren gainean dagoena eta, eta horreko asteko ebazpenarekin ba, argitu dena. Ez? E, Estrasburgoko epaia e, izatez estaduko epaitegian gainetik egon beharko litzateke eta eta estadu espainolean badago e, sakoneko estadu bat badago e, bueno, atzera egin nahi duen e, e, reakzio bat eta reakzio hori saiatu da ba ebazpen hori e, deusesten, ez? Eta eta zentzu horretan, bueno, pues garaipen txiki bat ere bada aurreko astekoa, ez? Mm. E, Kataluniako independentziren aldeko mugimenduak hainitzetan e, e zelatatuak izan direla eta polizia, polizia zenbait polizia indarrek eh, ustelkeri kasuetan nahaztu direla Kataluniako politikar eh, zelatatzatik eta olako kauzuak aipatu dira azken aztetan, zuek ere ikusten dezue kontestu hortan e, Euskal Herriko Eskera kontrako ekintzak izan direla? Bai, hori da aurreko aurreko astean aipatu genuen kontzeptua, ez? e, deitzen da eta eta asko erabiltzen dute katalanek de referentzia egiteko ba e, judikatura e, arerioaren arerio politikoaren kontrako e, ba, tresna bezala erabiltzeari, ez? Eta gure ustez, e, gure kasua beste e, euskal independentista eta eta sektore sozial askorekin bezala judikatura erabili izan da e, erabilpen politiko batekin, ba, disidentzia hori nola baita ezabatzeko saiak eran, ez? Eta, eta zentzu horretan, ba, konektatuta gaude, ba, bai katalanekin, bai e, gainerako euskal independentistekin aupairatu izan dutenak, hemen egunkariak itxi dira, hemen jendea torturatu izan da, eta guzti horren atzean badaude helburu politiko batzuk, eta judikatura erabili izan da, ba, helburu politiko hoiek, arerion kontrako helburu hoiek betetzeko, ez? Eta hori da nabarmentzen genuena, ez azkenean badagola sakoneko estadu bat, eh, reakzioan kokatua dagoena eta saiatzen dena, ba eskura dituen baliabide guzti horiek erabiltzen ba, arerio politikoak e, eh, deusesteko, ez? Mm. Eta salaketa hori egin genuen, bai. Zuek e, bukatzeko miren zabaleta, alde batetik Espainiago gobernua eta bestetik judikatura bi bide ezberdinetan kokatzen dituzue, zer jakin behar da, e, eh, aldere sozialistaren e, e, aintzin kontuak eta hainbat akordiotan bat egiten duzuela? Bai, baina, bueno, hemen ibilbideak e, eta, eta historiak ez, e, bakoitza tokiz e, mugiarazten mugiarazten du eta gure ustez e, momentu honetan egin behar dugun galdera ez da horren beste e, bakoitzak ze paper jokatu duen edo ez duen jokatu baizik eta bueno ba izan da dia kasu hau beste asko bezala ere ba galdera bat nei luzatzeko modua ez eta galdera hori da zer egin dezake bakoitzak aitortzeko eh herri honetan sufrimendu ezberdinak egon direla aitortzeko denok izan dugula zer ikusia e, eh, gure herrian bizi izan ditugun sufrimenduetan eta aitortza horretatik ez e, punitibista horretatik ba eraiki dezagun, ez? E, elkarbizitzarako aro berri bat eta eraiki dezagun ere e, irtenbide demokratiko bat e, bere buruaren jabe izan nahi duten ba, nazioei hitza emateko, ez? Eta gure gure mezua aurrera begiratzen e, gure mezua aurrera begira kokatzen dugu, eta gure mezua da, jar dezagun mai gainean, e, aitortu dezagun denok, ze nolako e, sufrimendu egon diren alde guztietan, eta hortikan, e, herriei ere irten bide demokratiko bat eskeniz, egin dezagun aurrera, ez? Ba, mire zabaleta, mila esker! Bai, eskerrik asko zuei. Ondo segi. Ba, ongi segi, agur.